Eh, tamam. Braćo i sestre, u jednom od prošlih predavanja koje smo imali priliku slušati, govorili smo nešto o ovim fajdama ili koristima, nešto malo koliko mi možemo kazati, koliko smo kadri, znani i koliko vremena imamo iz tefsira sure Fatiha, sure Fatihe, A evo inša Allahu Teala kako budemo odmicali, trudit ćemo se da ovako redom govorimo nešto o kuranskim surama, pa ćemo inša Allah večeras spomenuti ukratko neke koristi i fajde iz tefsira sure El Bekare koje spominju islamski učenjaci u svojim dijelima, u svojim tefsirima. Iako opet napominjem, kažem da vjerovatno mnogo toga znamo ili smo slušali ili čitali, ali nije zgore da se čovjek podsjeti u krajnjem slučaju ovo je ipak samo jedno krat, jedan kratak osvrt a puno je puno toga što se može uopće kazati braćo i sestre onako kako sam ja zamislio to će biti jedan tematski tefsir kuranskih sura u tefsiru su kao nauci poznati mnogi pristupi tumačenju Kur'ana, te samom tefsiru. Pa će neki islamski učenjaci govoriti o Kur'anu, odnosno tefsiriti ga ili tumačiti njegov tekst sa aspekta stilistike, gramatike, semantike, sa aspekta nekih naučnih jel, potvrda koje nalazimo u Kur'an i Kerimu i poklapanja nauke sa Kur'anom, što se zove naučni tefsir, pa ćemo naići da postoji i statistički tefsir koji se bavi proučavanjem, da kažemo tako pojednostavljeno brojeva ili cifara koje se spominju u Kur'anu, zašto toliko, zašto ovoliko i tako dalje i tako dalje. Jedan od tefsira kojima se islamski učenjaci bave jeste i tematski tefsir. Šta to Allah dželle kroz ajete, kroz sure želi da nam kaže koja se poruka odašilje. Šta Allah Đelešenuhu želi da kaže u jednom ajetu? Šta uzvišeni Allah Đelešenuhu želi da kaže povezujući određene ajete u jednoj suri, povezujući dvije sure i stavljajući ih jednu do druge? Šta uzvišeni Allah Đelešenuhu, dakle, u takvom jednom smislu želi da nam poruči? Braćo i sestre, sura Bekara je medinska sura. Allah Đalešenhu je suru Bekaru objavljivao u Medini. Ali nemojmo zaboraviti da je upravo u Medini Muhammed sallallahu alaihi ve sellem uspostavljao braću i sestre islamsku državu. Da je Muhammed alaihi salatu ve sellem sa svojima sahabima uspostavljao muslimansku zajednicu, prvu muslimansku zajednicu. U pravom smislu te riječi – sa svim onim osobinama i karakteristikama što danas u nekom sociološkom smislu i po definiciji sociologije podrazumijeva jedna država, teritorijalnu omeđenost, neka prava, zakone, odredbe i sve ostalo što uređuje jednu državu, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je počeo to da uređuje nakon što je učinio hijđu iz Mekke u Medinu. A pogledajmo, subhanallah, braću i sestre, temu sure Bekare, odnosno sve ono što se u njoj može pročitati kada uzmemo čitati privod sure Bekare. Vidjet ćemo subhanallah da, a, da upravo u suri Bekare Allah Đalešenuhu najviše govori o tom nekom, o jednoj vrsti ustrojstva, društva i zajednici. Koji su to najbitniji činioci, čimbenici, faktori koji će ako Bog da uz Allahovu pomoć održati jednu zajednicu, koji će uz Allahovu pomoć podići jednu zajednicu, koji će učiniti moćnom, koji će sačuvati od raspadanja, od urušavanja, koji će je sačuvati od neprijateljskih najezda, od uticaja savana i koji će zajednicu sačuvati od uticaja iznutra. Upravo o tome govori sura El Bekare. Iako možda mi neke stvari, kada prvi put čitamo kuranske ajete, ne bismo to pomislili, ali čitajući tefsir, kako islamski učenjaci gledaju na tumačenje, odnosno kako su dali tumačenje određenih kuranskih ajeta, vidimo, braćo moja draga i sestre, da je sura Bekare protkana ajetima koji govore o uređenju države. I subhanallah, hajmo sad da izvučemo jednu, jednu lijepu poruku. Pogledajmo, Allah Đelešenuhu objavljuje suru Bekare upravo u Medini. Kada uzvišeni, kada Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sa svojima sahabima, prelazi iz Mekije u Medinu, čini hijđru, kada pravi prvu muslimansku teritorijalnu zajednicu, prvu državu i zajednicu muslimana, kao što smo kazali, upravo uzvišeni Allah Đalešenuhu objavljuje suru Bekare na jedan način da pomogne Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, da pomogne muslimane, što znači da je sura Bekara e, i period objavljivanja sure Bekare pratio pratila je nastanak organizirane muslimanske države od samog njenog početka, subhanallah. I vidimo sada kolika je mudrost uzvišenog Allaha, dželle še'nuhu, da je upravo u tom periodu, braćo i sestre, objavio suru Bekare, kada je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u istinu bilo potrebno božansko nadahnuće, božansko nadahnuće po pitanju ustrojstva države, po pitanju ustrojstva zajednice i tako dalje i tako dalje, a to ćemo sigurno naći u suri Bekare. To je jedna lijepa, jedna lijepa fajda i koris koju evo treba da zapamtimo. Druga stvar da se spomenimo i da se podsjetimo, e, kaže Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u hadisima kojeg bilježi imam Buharija, imam Muslim, a inače su došli brojni hadisi kod sakupljača hadisa, autoriteta muhaddisa, e, vjerodostojni hadisi koji govore, braću i sestre, o vrijednostima sure i bakare, o vrijednostima učenja sure i bekare, da je spašena kuća da kažem, parafriziramo, da, spaj, da je spašena kuća u kojoj se uči redovno sura Bekare. Da šeitan, lanetullahi aleihi, neće ući u kuću u kojoj se uči redovno sura Bekare. Da su, da su potpomognuti oni koji uče suru Bekare. I mnoge druge koristi koje ćemo naći u različitim verzijama hadisa, koje dolaze, koristi koje dolaze za učača, sure Bekare za kuću u kojoj se uči sura Bekare po pitanju njene zaštite od samih šeitana lanetullah alihi i drugih musibeta i nesreća i drugih musibeta i nesreća koje za, zatiču insana u ovo, u ovo zemaljskom životu. I zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, Nemojmo sebi dozvoliti da, da prolazi vrijeme, da prođe jedna sedmica ili da kažemo mjesec, a da nismo proučili ništa od ove sure u svojoj kući. Da naše dijete koje živi sa nama, da je stotine drugih stvari od nas čulo, da ne kažemo ružnih stvari koje, koje će mu samo naštetiti, a da nije čulo učenje Kur'ana, a evo u ovom slučaju učenje sure bekare od samih nas. U svakom slučaju trebamo se potruditi da današnjim tehničkim pomagalima, braću i sestre, osvijetlimo svoje kuće, osvijetlimo svoje domove, osvijetlimo svoje avlije, uče puštanjem dakle tih tehničkih pomagala preko kompjutera, preko radija i na razne druge načine, dakle učenje sure Bekare kako bismo se zaštitili. Subhanallah, poznata je jedna stvar, draga braćo i sestre, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u odlučujućim bitkama za muslimane, u odlučujućim bitkama za muslimane, kada su muslimani dolazili u situaciju da se razbježe oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem da počnu dakle ostavljati bojno polje da počnu napuštati napuštati borbena mjesta odnosno borbene pozicije ili ili da počnu napuštati linije kada sjevaju sablje oko glava kada ljudi vide smrt svojim očima u tim najtežim trenucima poslanik sallallahu alejhi ve sellem braćo moja draga i sestre dozivao je gdje su hafizi sure bekare Subhanallah. Gdje su hafizi sure bekare? Što je svojevrsno svojevrstan pokazatelj, braćo i sestre, da je sura Bekara ta koja je ljude činila i koja ljude čini jakim i hrabrim i odlučnim i imanski čvrstim i jakim, i imanski stabilnim, da ljudima sura Bekare isklesava, da kažemo, njihov cilj, da bivaju svjesni svoga bitisanja na ovome svijetu, što je svakako nama posticaj da budemo od onih koji će učiti suru Bekare i na pamet i truditi se svakako da je u cijelosti nauči. Pogledajmo, braću i sestre, još jedna lijepa fajda, još jedna lijepa korist. Šta je, kaže, cilj sure Bekare? Šta je cilj sure Bekare? Hajmo iz početka. Pogledajmo dobro kada otvorimo suru Bekare. O čemu ona govori? Od njenog početka. Elif, la, mim, zalik, elik, itabu, lara, ibe, fi. Vidjet ćemo da sura Bekare govori o vrstama ljudi. Šta kaže uzvišeni Allah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كسوب لودي الله جل شأنه قبر يؤيدنوا الكتغوري لودي ويؤيدنوا الورست لودي وصول بقرة da kažemo započinje suru sa ovom vrstom ljudi a to su a Dalje, uzvišeni Allah Đelešenumu neće biti teško primijetiti ako kontekstualno posmatramo suru Bekare, tematski kao što smo kazali na početku, videćemo da sljedeće, posle toga dolazi jedna druga kategorija ljudi. A to je inne ladine keferu seva un alejhim e enzertehum emlem tunzirhum laju minun. I tako dalje, i tako dalje, kaže se u tefsirima da su, o, da su da je ovo vrsta ljudi koju Allah dželle Đelešenu opisuje da su to munafici. Munafici, Allah dželle še'nuhu spominje munafike. I treća vrsta i kategorija ljudi koju Allah spominje kroz suru Bekare, vidjet ćemo da su to nevjernici. Kjafiri ili mušrici u Allaha dželle še'nuhu. No međutim, šta je nama bitno, bra braću i sestre? U predavanju prošlom koje smo govorili, a to je sura Fatiha. Molim vas, za ovo je tematski tefsir. Znači, povezujemo sada ono što smo kazali prošli, u prošlom predavanju. A to je da, a to je da uzvišeni Allah nas sugeriše i hdine sirat al-mustaqim. Allah uputi nas napravi put. Znači, tražimo od Allaha pravi put. Pa nam je Allah dalje kazao sirat al-ladine en amta alejhim, gajril magdubi alejhim marad dalin, amin. Na put onih kojima se svoju milost darovao. Koji su to kojima se svoju milost darovao? Ko su ti ljudi? Kako oni izgledaju? Subhanallah. Vidite kako je sura Fatiha povezana sa surom Bekare. Ko su ti ljudi? Allah ih spominje, daje nam njihov opis. Allah neće samo da učiš suru Fatihu. Nego kad završiš Fatihu, odmah ideš dalje. Musliman uči dalje, učiš suru Bekaru. I u suri Bekari na početku ćeš naći opis onih iz sure Fatihe onih dobrih kojima je Allah milost darovao. A to su oni koji vjeruju u, u gajb, oni koji daju sadaku, koji daju zekat, oni koji vjeruju u Allaha, oni koji vjeruju u poslanike i tako dalje i tako dalje. Sve ovo što se spominje na početku sure Bekare. Gajril magdubi alejhim veledallin amin. A ne na put onih koji su na sebe srđutbu svoju izazvali ili na put onih koji su zalutali. Ako pogledamo, braćo moja draga i sestre, suru Bekare, o kojem narodu, o kojoj kategoriji kategoriji ljudi najviše govori, narodu kao skupini, vidjet ćemo da govori o Benu Israilu, a to su židovi. To su upravo oni koje je Allah spomenuo u suri Fatihe, Gajdel Magdub, jer kažu islamski učenjaci u svojim tefsirima, opće poznat, poznat stav, da ovo Gajdel Magdubi, da su Magdub židovi, oni koji su na sebe svoju Allahovu srđbu, Allahovo proklestvo izazvali. I vidimo, subhanallah, da ovu kategoriju ljudi koja se spominje u Fatihi kao nepoželjno društvo, da nas Allah udali od njih i da nas da njih udali od nas, da su to židovi. I da čitava sura Bekara govori o toj kategoriji ljudi, subhanallah. Vidimo koliko je sura Fatiha, da kažemo, saž, sa, sadržajna, koliko je jezgrovita. Jednu riječ sure Fatihe, da kažemo, tumači čitava sura naredna, to je Bekara, najveća sura u Kur'anu. A veledalin, kako kažu islamski učenjaci, da su to oni koji su zalutali, koja sura tumači sad ovu kategoriju ljudi? To su kršćani i svi oni drugi koji su zalutali od Allahove vjere, od Allahovog puta, a u prvom redu kršćani, ko su, koja sura njih tumači? Sura Ali Imran, druga najveća sura u Kur'anu. Pogledajmo, braćo, ovo je taj tematski tefsir koji povezuje kontekste jednog ajeta sa drugim ajetom, koji povezuje sure dijelove sura koji nas uči, odnosno koji nam šalje poruke e, šta Allah hoće da kaže u jednom dijelu sure, pa nam onda u drugom dijelu sure, druge sure tumači ono što je kazano u jedno, u prvoj suri i tako dalje i tako dalje. Vidimo subhanallah koliko je sura Fatiha samo sadržajna i jezgrovita. A sve ukupno smo kazali u prošlom predavanju da ova, ovaj dio u suri Fatihi ihdine sirat al mustaqim zapravo nam šalje signal, a to je vodi računa s kime se družiš. Vodi računa ko je tvoje društvo, jer pola sure Fatihi Allah Đelešenuhu je da kažemo pod navodnim znacima, uh, pod navodnim znacima govori o društvu. Ko su ti ljudi koji trebaju biti uz tebe, s kojima ti trebaš biti da bi bio na siratul mustaqimu i dalje nam je Allah Đalešenu objasnio. Znači u suri Bekare Allah dželle Đalešenu govori o ove tri vrste ljudi. Da li Allah govori o Adamovom postavljanju za halifu? وَإِذْ قَالَ رَبُّكِ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً kaže Allah dželle šanehu kada je rekao melekima da će postaviti na zemlji svoga namjesnika, svog upravitelja, svoga opunomoćenika, svoga halifa odnosno zastupnika. Dalje Allah dželle šanehu u suri Bekare govori o postavljanju jevreja za halife. Ova sura najviše spominje Benu Israil, odnosno židove ili jevreje a govori o njihovoj ulozi na zemlji. Allah u ovoj suri govori o njih, njima kao narodu koji je Allah neizmjerno mnogo častio, braćo moja draga, sa raznim fadiletima, raznim dobrima, raznim blagodatima, o tome kako, kako je bilo njihovo namjesništvo na zemlji. Allah Đelešenu govori dalje, pratimo, molim vas, obratimo pažnju na svaku ovu stavku koju sada spominjemo. Dalje nam Allah govori o namjesništvu Ibrahima alaihissalama. Ibrahima alaihissalatu veselama jednog od ulul azm poslanika, poslanika odluke i o onom njegovom vladaru, tiraninu s kojim se Ibrahim a.s. raspravljao. Znači govori nam Allah o načinu kako je upravljao Ibrahim a.s. kako je vodio narod, kako je on uspostavljao taj hilafet Allahov na zemlji. Dalje nam Allah, sada sebi postavljamo za cilj. Ako nam Allah dželešenuhu, po najviše u ovoj suri, ako bismo gledali kostur sure, govori o raznim vrstama namjesništva. Od Adema, preko Židova, Benu Israila, preko Ibrahima, alaihi salatu wasalam, i tako dalje, i tako dalje. Hajmo da pitamo sad sebe, šta je cilj ove kuranske sure? Šta je cilj sure Bekare? Kada učiš suru Bekare, neka ti zvoni u glavi da postavljaš sebi pitanje šta je cilj ove kuranske sure? Šta uzvišeni gospodar po najprije želi da ovim ajetima u suri Bekare da nam pošalje poruku? To je, braćo moja draga, ja, a poruka je, znaj da je Allah Đalešenuhu objavio suru Bekare radi hilafeta, radi namjesništva na zemlji, Allah Đalešenuhu je po objavio suru Bekare da objasni ljudima kako će i na koji način najbolje opravdati Allahu hilafet na zemlji, Allahu ulogu hal, Allahovog halife na zemlji. Kako će na najbolji način podići taj hilafet na vrhunac, da kažemo, moći. Kako će na najbolji način sačuvati svoj hilafet, svoje upravljanje zemljom od svih pošasti, katastrofa i belaja, odnosno od propadanja, Ono što smo na početku kazali. Pogledajmo subhanallah braću i sestre. Zar Allah nije objavio suru Bekara u Medini kao što smo kazali? Zar nije objavljivanje Bekare pratilo period Muhammedovog alejselatu vesselam organiziranja muslimanske prve muslimanske države u Medini? Zar Bekara ne govori evo kao što vidimo o hilafetu, najviše govori o namjesništvu, o presjednikovanju na zemlji, o upravi na, o upravljanju zemljom? To znači, neka ti zvoni u glavi, ja i ti smo braćo i sestre, halife Allahove na zemlji. Bez obzira koliko mi vlasti imali na ovom dunjaluku, možda u svojoj kući, možda neko nema ni u svojoj kući vlasti, možda u svojoj avliji, možda na svojoj zemlji, ja i ti smo halife u punom kapacitetu te riječi. Sve ono što je Allah stavio u dužnost da čovjek mora obavljati kako bi sačuvao red na zemlji, kako bi sačuvao samu zemlju kao da kažemo pod navodnicima majku čovjekovu majku čovjekovu, da je ne bi upropastio, da ne bi činio fesad na njoj, ti si u toliko odgovoran, koliko imaš ovlasti, toliko si odgovoran, toliko si ti halifa. I zato, dać, braćo i sestre, svi smo mi odgovorni za život ljudi na ovoj planeti. Mi smo Allahove halife. Allah Đelešenuhu nam šalje u suri Bekari poruku, poruku, kako ćemo se mi uzdići, kako ćemo se uzdići da bi bili pravi halife. Kako će muslimani postati pravi halife na zemlji? To znači kako će muslimani ponovo vladati ovim ovom zemljom. Jer braćo i sestre, ako vidimo suru Bekaru, ne može drugi čovjek vladat zemljom osim musliman. Nije je dostojan. To je Allahov program. Zato uzvišeni Allah Đalešenuhu u suri Bekare navodi propast i benu Israila i kobnu sudbinu razne belaje i propast njihovih, da kažemo, pod navodicima država, državica, njihovih teritorijalnih jedinica i organizacija, propast i uzroke te propasti, a jedan od glavnih uzroka bilo je zanemarivanje Allaha, Allahovi propisa, Allahove vjere i svega onoga što Allah je stavio u obavezu u ovoj suri čovjeku kao jednom halifi. Nećemo biti, neće muslimani biti prave halife, neće se braćo muslimani izdići iz ovog pepela, iz ove prašine, iz ovog blata u kojem se sada nalazimo, dok ja i ti u svojim porodicama ne budemo halife u pravom smislu riječi, da vodimo računa o Allahovim propisima po pitanju onih ljudi o kojima vladaš, jer si ti njihov halifa, dok ne budemo pravo, prave halife, kako Allah zapovjeda u svojoj familiji, u svom preduzeću, u na svom radnom mjestu, dok ne budu muslimani, halife kako a, po mjeri Allaha dželle tada će se muslimani, braćo moja draga, podići. Pogledajmo dalje. Ovo je dakle jedna poruka da znamo kada učimo suru Bekaru. Prvi namjesnik na zemlji, ko je bio? Adem, alaihissalatu wasalam. Adem kao prvi, prvo Allahovo stvorenje. Zatim, Allah, i to Allah prvo spominje u Kur'anu po pitanju namjesništa. Dakle, namjesništvo Adem alaihissalatu veselam. Dalje uzvišeni Allah, ako gledamo ovako parcijalno, odnosno kontekstualno, vidjet ćemo da jedan dio sure Bekare nakon Adem alaihissalama govori o tom Benu Israilu, o židovima, o jevrejima, koji su bili isto tako namjesnici, Allahovi e, robovi koji su imali najviše Allahovi blagodati, koji su bili zaduženi u datom trenutku da taj život na zemlji ustroji kako uzvišeni Allah hoće. A onda na kraju, Allah govori o namjesništvu Ibrahima. U kontekstu ovog namjesništva, kraj e, priče o namjesništvu je namjesništvo Ibrahima, alaihissalatu veselam. Pa nam uzvišeni kroz to hoće da kaže, aha, evo vam prvo primjer Adem, salama, koji je uspio. Adem, alaihissalam, je uspio u svome namjesništvu. Evo vam primjer i vidite šta je on radio, kako je postupao, tako trebate i vi. Evo vam primjer drugi, oni koji su propali. Zašto su propali? Što su propali? Iz kojeg razloga? Nemojte to raditi što oni rade i što su radili. I na kraju opet Allah nas podsjeća na namjesništvo Ibrahima alaihi salatu wasalam i kao da nam hoće da kaže izvucite poruke zbog čega su neki uspjevali, a zbog čega su neki propadali. Zato, draga moja braćo, zašto je Benu Israil e, prije, prije toga? Zašto je Adem alaihi salam uspio? I zašto je uspio Ibrahim a.s. u tom svom namjesnikovanju na zemlji? Ako muslimani hoće da budu namjesnici na zemlji, ako muslimani sanjaju da vrate ugled i čast islamu i muslimanima koji su nekad imali, i ako muslimani hoće da se bajrak islama vjori visoko iznad drugih na ovoj zemaljskoj kugli, zašto je Adem a.s. i Ibrahim a.s. zašto su uspjeli? Vallahi braćo, ako pogledamo suru Bekaru, ako pogledamo sva druga kazivanja u kojima Allah spominje vladavinu ljudi, vidjet ćemo da je, je prvi i osnovni uzrok njihovog uspjeva, uspjeha bio, bilo vjerovanje u gajb. Vjerovanje u gajb. Vjerovanje u ono što je nama nevidljivo. A to znači vjerovanje u Allaha. Vjerovanje u meleke vjerovanje u, u sve ono što je Allah naredio da, i što je Allah rekao da postoji, a da ga mi ne vidimo, da ga ne možemo opipati. Pogledajmo, subhanallah, sada to povežimo sa početkom sure Bekare. Kao da nam Allah Đalešenuhu na početku sure Bekare hoće da kaže, a mi to ne znamo, tek to vidimo vamo, jel da je sad, to tefzireći suru. Ali sad se vraćamo sa Adama Ibrahima i njihovog uspjeha. Vraćamo se na, poče, na, na ključ njihovog uspjeha. Ključ njihovog uspjeha je bilo ono na što nas Allah podsjeća na početku sure. A to je, šta? Hajmo iz početka. Elif la mim. Zalike li kitabu la rajb fih. To je knjiga u koju nema sumnje. Jel' tako? Udalne ilmu taqin. Upota za bogobojazni. Elevine ju'minune bil gajbi. Oni koji vjeruju u ono nevidljivo. Oni koji vjeruju u ono nevidljivo. Hoće Allah da nam kaže da je Adam a.s. Ibrahim a.s. i svi ljudi na ovome svijetu i do sudnjega dana da će uspjevati ako budu vjerovali u gajb. Hoće Allah da nam kaže da nema uspješnog halife, nema uspješnog muža, Nema uspješne porodice, nema uspješne familije, nema uspješnog direktora, nema uspješnog ničega, nikakvog čovjeka nema uspješnog ako ne bude vjerovao u gajb, ako ne bude vjerovao u Allaha, ako ne bude vjerovao u Allahove meleke i sve ono što taj e, vjerovanje u gajb podrazumijeva. S druge strane, hajmo se zapitati zašto je propao Benu Israilu. Ako čitamo suru Bekaru vidjet ćemo da, da je Benu Israil kao Allahove halife namjesnici da su propali. Da ih je Allah kažnjavao, da su doživjeli razne teške sudbine, razne, razne belaje, razne pošasti, razne iskušenja, na kraju su propali. Allah je lešenu i prokleju. Zato u Fatihi kazano Gajdan Magdubi. Hajmo vidjeti zašto su propali. Stotine, pri, navje, na, desetine primjera ćemo naći, da kažemo, uslovno rečeno, u samu u suri Bekare a to je nevjerovanje u gajb. Šta je suprotno nevjerovanje u gajb, braćo i sestre? Materializam. Ekstremni materializam, braćo i sestre. Ekstremni materializam. Šta znači ekstremni materializam? Ne samo para, ne mislimo para, nego samo vjerovanje u ono što je materija. Samo vjerovanje u ono što se vidi, što se može opipati, što se može čuti, što ljudski mozak može pojmit, što može shvatit. Zbog toga su propali Benu Israil kao halife. Wallahi, braćo i sestra, ako budemo čitali suru Bekaru, vidjet da je to glavni uzrok bio njihove propasti. Zašto? Pogledajte samo primjere kada im Musa a.s. naređivao, Allah vam naređuje ovo, Allah vam naređuje ono, Allah vam kaže ovako, dete ovako, dete onako. Znate šta su uvijek govorili? Kalu ja Musa, o Musa, kalu du'u lena rabbeke, jubeđi lena, reci, reci svom gospodaru da nam to malo pojasni. Kakva ta krava treba biti? Zbog, čega nam zbog čega nam to se treba sve da desi? Reci svom gospodaru, ako hoće da to uradimo, nek nam pošalje neki jasan znak. Reci svom gospodaru, neka nam spusti ovo, neka nam spusti onu. Sve su to bili dokazi da u njihovim srcima postoji, braćo i sestra, jedna bolest. A to je da ne vjeruju u Allaha, ne vjeruju u gaib. Ekstremni materializam. Gdje čovjek biva vjernik, samo ukoliko ima neku konkretnu korist, korist, gdje čovjek trči da ide u prvi saf, samo ako ima neku konkretnu korist, gdje čovjek trči da uradi neki hajr, samo ako ima neku konkretnu korist na dunjaluku, gdje čovjek trči da uradi neki sevap, neku sadaku, nešto, a gdje će imati samo neku konkretnu korist, nagradu konkretnu, da li od ljudi, da li od ovoga, da li od onoga tu taj materializam koji će braćo i sestre biti uzrok sigurno mogi tvoj pro, moji tvoje propasti zato ćemo vidjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashabe i tabiine i sve dobre prethodnike da su braćo i sestre krili svoja dobra djela da su vallahi voljeli više da urade aha Čuje se sada? vidjet ćemo braćo i sestre, ashabi i tabine, poslanika sallallahu alaihi sallam, da su krili ta svoja dobra djela. Nije im bilo mrsko, nemoj brate i sestro da ti bude mrsko zbog toga da uradiš neki hajr, neki sevap, makar to bilo i nešto malo, nešto sićušno. Puno smo puta o tome slušali i govorili, svi mi ovo dobro znamo, ali nemojte da bude samo ta neka priča. Islam traži akciju, nećemo nigdje da kažemo naći da Allah Đalešenu mu kaže innen ladina amanu wa da ne kaže ve salihat, da to amenu vjerovanje ne, ne, ne, ne nadopuni sa činjenjem djela. Znači iman i konkretno djelo. Iman i konkretno dijelo. I zato, brati i sestro, nemoj da ti bude mrsko kada treba da uradiš neki hajr, makar nešto i malo i svićušno, za sebe, za svoju porodicu, za društvo, za džemat, za zajednicu, za brata muslimana, za bilo šta što je korist islamu i muslimanima, a da ono u sebi pomišljaš, a joj vidi, ne vidi me ovaj, ne vidi me onaj, niko, me, niko ne zna za mene, ko će mi to platit, ko će mi to nadoknatit, vallahi, braćo, to je jedan lož znak u našim srcima ako toga bude. To je, braćo, loš znak u našim srcima. Negdje stoji, zabilježeno je u biografijama uh, tabijina, velikana islama, da je jedan od velikana, bi, e, kako je bio u džihadu, da je stavio, bukvalno, da je prekrio svoje lice u džihadu. Pa je došao neki od muslimana i skinuo mu taj šal da se uvjere ko je taj tako hrabar, a dobro, ja izuzetno bio jak borac, hrabar, odlučan, čvrst, nisu mu smjeli dušmani ništa. Pa su neki muslimani navalili na njega da skinu šal da vide ko se krije ispod tog šala. Pa su braćo i sestre, pa im je kazao, bojite se Allaha, zar, zar želite da upropastite moja dobra djela? Zar želite da upropastite moj nijet? Jer kada toliko su željeli da bude sakriveno ono što radi, nije im bilo do toga da i neko hvali, da i neko vidi. To je dokaz či ist, iskrenog, istinskog verovanja u gajb, u nagradu od Allaha Đalešenuhu. Hajmo mi dalje, ovo je bila dakle jedna od fajdi koje spominjem u suri Bekare. Pogledajmo braćo i sestre dalje, Allah Đalešenuhu za Adem alaihi salatu wasalam kaže Ve alleme Adem el esma'e kullaha. Mi dobro tamo znamo, Allah kaže je podučio Adema a.s. imenima svih stvari. Pa se tamo kod imama Ibn Kesira, imama Taber, imama Kurtubija, kod toga nećemo otvoriti jedan tefsir tradicionalni u kojem se ne navode mišljenja čemu je to Allah podučio Adem a.s. Pa ne znam, jel svim stvarima, jel konkretno nekim stvarima, kako je to bilo i tako, neki detalji da kažemo od kojih mi ne imamo nikakve koristi. Ali šta je ovdje uh, da kažemo E, spominje se u, u, u jednom dijelu kod jednog islamskog učenjaka šta je ovdje jedna, e, jedna nit koju moramo primijetiti u ovom ajetu Allah je podučio Adema imenima svih stvari pogledajte prvo biće koje je Allah stvorio prva stvar nakon što mu je udahnuo dušu nakon što ga je počastio vjerom prva stvar koju mu je Allah Đalešenuhu braćo i sestre Allah Đalešenuhu darovao jeste znanje jeste znanje. Šta nam ovo znači, braćo i sestre? Jel slučajno Allah prvo objavio i kre, uči, čitaj, proučavaj u ime svoga gospodara. Subhanallah, pogledajte kako je lijepo ove stvari zapažat malo kroz tefsir, da Allah nagradi naše alime i učenjake koji su nam na jedan ovako lijep način ove stvari približili teško bi mi mogli ovaj ovako mali i slabi sićušni ove stvari ovako lijepo vezat i kontat da alleme adem el esma ekulleha Allah je podučio Adema jedna od prvih stvari braće i sestre koja se desila Adamu ali islamu i jedna od prvih nimeta od Allaha Đalešenu Adamu ali islamu je bilo znanje Allah ga podučio a šta to znači je, evo još jedna koristi svoje bekare to znači da je Allah podučio Adema tehnologiji života, da tako se izrazimo. Allah ga podučio imenima svih stvari, Allah ga podučio nazivima svih stvari. Valja se, braćo i sestre, snaći u ovom brlogu, u ovom svijetu, na ovom dunjaluku. Ako ne poznaješ, ako ne znaš, ako nisi u toku, ako nis, a ne pratiš sve tokove naučne, savremene, tehnološke, moderne, koji su od koristi, koji nisu u suprotnosti sa šerijatom, neće ti biti dobro. U najmanju ruku, ako ti ne bude dobro, nećeš imat pravu korist. Nećeš imat pravu korist. Allah nam želi da pokaže, odnosno da pošalje poruku braću i sestre, da za ovo namjesništvo koje spominjem kod Adem a.s. da za pravog halifu, za muslimane koji hoće da budu prave halife, za muslimanski budući hilafet inša Allahu ta'ala, da je potrebno da bude umova koji će muslimanskim masama muslimanske mase podučavat, koje će im raznosit nauku, koji će ih podučavat nauci, da bude umova koji, će, koji neće biti samo oponaš, o, o, o, oni koji oponašaju, nego oni koji inoviraju, koji izuč, izumljavaju, koji su, uh, koji dolaze do izuma, oni koji nešto novo pouče, koji nešto novo ostvari na tom polju. Allah nam to hoće da pokaže i nije slučajno pogledajmo da je Allah to povezao sa Adamovim namjesništvom, sa njegovim upravljanjem na zemlji, što je nama znak da moramo biti u tim tokovima naučnim, tehnološkim, modernim, savremenim, koji se nekose sa šerijatom, a s druge strane prva Allah, vidimo koliko je Allah Allahova mudrost, prva njegova riječ koju je objavio Muhammedu sallallahu alaihi wasallam bila je ikore. Nije to, braću i sestre, samo poduči se i uči da ne budeš nepismen. Pa mi ne smijemo o tome, mi muslimani, da pomišljamo. Poduči se samo toliko da, da znaš napisa ime i prezime. Mi muslimani ovu Allahovu naredbu imperati moramo shvatiti da budeš prvak u svim izumima koji se danas dešavaju u svijetu da, musli, da od muslimana drugi uzimaju i kopiraju, kao što su nekada i mi dobro znamo zbog čega su muslimani odnosno šta su muslimani nekada bili i zbog čega su bili toliko jaki a to je nedvojbeno zbog jake i iskrene vjere i zbog, zbog toga što su ulagali i bili preteče sve su žive, sve drugije su preticali u svojim intelektualnim tehnološkim uh, ostvarenjima dakle E, i, i tom nekom napretku, da tako kažemo. I zato e, idemo na još jednu poruku. Zašto uzvišeni Allah Đalešenuhu spominje e, u suri Bekare, e, odnosno zašto ovu suru e, zašto ova sura nosi naziv Bekara zašto Allah da, da, da ime su, ovoj suri Bekara pogledaj, braća, sjetimo se sada šta smo govorili o jevrejima i Benu Israilu kako je Allah postavio kao halife, zašto su propali Zašto im je, e, rekli smo zbog čega su propali? Ekstremni materializam. Zašto Allah daje ime suri Bekare, odnosno krava? Tačno je da se u, suri Bekare, u ovoj suri spominje krava. Tačno je da se vežu neke stvari za nju. Ali isto tako postoje mnoge druge stvari po kojima bi Allah Đalešenuhu mogao nazvati, a bitne stvari po kojima bi ova sura mogla dobiti naziv. A Allah najbolje zna, ali ovo jedno interesantno razmišljanje jednog alima, zašto Allah ovu suru naziva Bekare. Vidimo, braću i sestre, Allah govorio o namjestništvu hilafetu Benu Israila, o namjestništvu židova, jevreja, zašto su propali zbog ekstremnog materializma. Zadnja stvar koja je prelila čašu po pitanju njihove, njihovog bezobrazluka, njihovog ekstremnog materializma, znamo li braćo i sestre šta je bilo? Bilo je događaj oko krave, kada je uzvišeni Allah, kada se desilo ubistvo, ubistvo u njihovim redovima, pa je, uz, pa, pa su, pa je došlo do zabune ko je ubio čovjeka, pa nisu znali ko je ubio čovjeka. Pa je Allah Đelešenu objavio Musa alaihi salatu veselam da se zakolje jedna krava, da se dijelom njenog grepa samo mahne po mrtvacu, mrtvac, odnosno ubijeni će ustati kazat koja je njegov ubica. Pa su onda židovi, nakon što je Musa alaihi salam to saopćio i kazao treba zaklati kravu, onda oni pitaju Kalu ja mu se da unena rabbeke i ubejil lena male unuha, kakve boje ta krava treba da bude? Ma jel to baš tako, pa pitaju ovo, pa pitaju ono, to je bio vrhunac, to je prelilo času, njiho, čašu njiho, od njihovog bezobrazluka i tog ekstremnog materializma. Koliko, koliko je njihov imam bio slab, odnosno koliko je bilo slabo vjerovanje u gajb od njih samih. Zato je ovaj uh, događaj toliko važan da je Allah Đelešenuhu ovu suru nazvao imenom Bekare, jer ona aludira na njihov ekstremni materializam, a u isto vrijeme, braćo i sestre, nama je poruka da nećemo ni moći uspjeti nećemo biti na selametu, propašće naša, naš san o hilafetu, propašće naše vizije o hilafetu, nećemo imati šanse doći na ponovo na neku pozornicu svjetsku ukoliko budemo ekstremno materialisti, ukoliko budemo za sve tražili neki ćevap, kako se kaže i ćevap i sevap. Ako budeš tražio i ćevap za ono što radiš, ako budeš tražio nagradu, ako budeš tražio pohvalu i tako dalje i tako dalje. Dalje interesantna stvar, braćo i sestre, uh, koju Allah Đelešenuhu spominje u suri Bekara i to je jedna od sljedećih poruka lijepih. Pogledajmo ovog uh, slučaja La takulu rajna, ja je ladin amenu La takulu rajna, va kulun zurna. Oni su jedno vrijeme poslaniku židovi, odnosno tadašnji nevjernici u Mekki Medini, E, poslaniku alejhi salatu vesselam e, govorili ra, i ovaj izraz raina je značio nešto negativno, nešto ružno da tako kažemo, pojednostavljeno. Međutim Allah dželle šanehu kaže ja je ljudi namen la takunu raina da kunu zurna. E, o vi koji vjerujete nemojte govoriti raina nego kažete uzurna. Da kažemo isto značenje. Isto isto značenje ima, međutim Allah kaže ne govorite kao oni, nego govorite drugačije. Šta nam je poruka iz ovog ajeta? Šta nam je poruka iz ovog ajeta? Subhanallah, kako je lijepo primijetio jedan, jedan profesor. Kaže, ovo je poruka muslimanima, razlikujte se od njih, makar i u terminologiji. Mi dobro znamo stav islama, braći i sestre, po pitanju ponašanja nevjernika, nemuslimana, kafira, mušnika, idolopoklonika, kršćana, židova, jevreja, svi drugih kakav je stav islama po pitanju o ponašanju njih i u ibadetu, i u nošnji, i u oblačenju, i u adetu, i u običaju, i u ovom, i ovom, i tako dalje, i tako dalje. Na, hi, na stotine hadisa ćemo naići gdje, koji aludiraju na to da ih ne oponašamo. Vjerodostojni hadisa, ne oponašajte ove, ne oponašajte one, ne oponašajte kršćane, židove, ne oponašajte nevjernike. Evo Allah nam kaže, la ta kulu rahina, va kulu unzurna. Nemojte ih oponašati, razlikujte se od njih, pa makar i u terminologiji. Makar i kad pričaš, razlikuj se od njega. Nemoj da, nemoj da ispadne da se ti furaš na njega. Nemoj da ispadne da si ti njegova kopija. Nemoj da ispadne da ti želiš da kopiraš njegove pokrete. Nemoj da slijediš njegovu modu, njegov običaj, nemoj, jer ti si musliman, ti si iznad toga, tebi pripada, tebi pripada dostojanstvo, mi muslimani, braću i sestre, koliko god poštujemo druge, cijenimo i uvažavamo njihova prava, mi muslimani, braću i sestre, dolikuje nam samo to da budemo, da budemo e, cijenjeni i poštovani, dolikuje nam samo to, ne, odnosno ne dolikuje nam da kopiramo, da se furamo na nekoga, da mi budemo ono kao, o, neko je drugi to uradio, izmislio, a evo vama vi malo dole, ovaj, kupte to sebi što smo mi uradili, što smo izmislili. Razlikujte se od njih makar i u terminologiji. Spomenut ćemo još samo ukratko Pošto ćemo ovu, ovu suru Bekara raditi inša Allahu u dva dijela, ali samo još jednu poruku, braću i sestre, Allah uh, u su, uh, naravno u, još je hiljade poruka pa to se ne može kazati koliko je poruka ali evo braće i sestre ono što mi možemo što smo kazali što znamo koliko imamo vremena da li je uzvišeni Allah vidjet ćemo u Korani Kerimu o, o, e, jedan dio sure Bekare govori o džihadu o borbi o borbi braće i sestre pazite pa nam Allah ako pročitamo sve te ajete koji govore o džihadu o borbi Znate šta ćemo shvatiti? Shvatit ćemo da je džihad kao institucija u islamu. Kao institucija u islamu. Džihad je institucija u islamu. Zato su islamski učenjaci, veliki broj islamskih učenjaka, ako ne i većina, smatrali da je džihad, vjerovanje da je džihad, temeljni dio islama, jedan od imanskih šarta. Šesti imanski šart. Džihad. Kaže jedan islamski učenjak, Allah nam govori u ovoj suri i o džihadu jedna cijelina govori o džihadu, a to znači da je džihad kao institucija neprobojni štiti islama. Neprobojni štiti islama, čuva islam. Islam, muslimani kada i ne vode džihad, braćo i sestra, taj džihad, sama činjenica da je taj džihad kod njih toliko svet, da je taj džihad kod, kod njih toliko, ne, toliko vrijedan, da će za taj džihad imat toliku nagradu kod Allaha, to je sam, sa, e, sama pomisa u dušmanima, e, diže im dlake na njihovoj glavi, odnosno kosu na glavi i dlake na njihovom tijelu, od straha. Sama pomisa u da je muslimanima džihad toliko vrijedan, da je toliko bitan, da će za islam dati svoj život i svoj imetak, da je to njima biti ili, ne, ili biti ili ne biti. Sama ta činjenica je znak da je džihad kao institucija neprobojni štiti islama. Međutim, uh, ima jedan ajet u kojem Allah kaže u suri Bekara وَقَاتِلُوا الَّذِينَ ladina سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Allah Đelešanuhu kaže i borite se na Allahovom putu protiv onih koji vas ubijaju, koji se bore protiv vas wala ta'tadu." ali nemojte granice prelaziti. Subhanallah. Braće, pogledajte sestre ovo. Zato ne može svako govoriti o džihadu u islamu. O džihadu u islamu mogu govoriti samo alimi koji su dobro, dobro, dobro proučili ove stvari. Jer mi imamo u Kur'anu određene ajete koji naređuju borbu. Moraju se znati povodi zašto je Allah objavio te ajete. Kada ih je objavio? Esbabun nuzul uzroke i povode objave određenih ajeta, da bi se mogao shvatiti kontekst, povezati sa drugim ajetima, e, derogirane ajete i derogirajući ajete, da bi se moglo govoriti o džihadu. Ali pogledajmo ovdje, Allah govori, borite se protiv onih koji se protiv vas bore, vala tatedu, ali nemojte grance prelasti. Šta nam je poruka iz ovog ajeta? Poruka je, braći i sestre, da u većini slučajeva, ajmo otvorite Kur'an pa vidite, kada Allah spominje borbu, kada spominje džihad, Allah određuje pravila džihada. Allah određuje pravila džihada. Vela tatedu. Nemojte pretjerivati. Vi ne smijete biti stoka koja ubija i koga ima pravo i koga nema pravo. Jer je to ljudski život. Musliman kada je u džihadu mora biti obazriv i pažljiv prema neprijateljskom i imetku i hajvanu i, i, i, i, i ovome i onome i njegovom životu. Prema zarobljeniku. Mi dobro znamo kakva su pravila u džihadu prema starcima, prema djeci, prema nemoćnima, prema ženama, prema onima koji se ne bori. Znači, kada god Allah spomene džihad, da kažemo spominje i pravila džihada. Spomenut ćemo isto tako da uzvišeni Allah Đalešenuhu nakon ajeta o džihadu govori o hađu. Sada će mnogi kažat, pa što Allah Đalešenuhu nakon džihada govori o hađu? Evo kad budete učili braćo i sestre suru Bekare, obratite pažnju Nakon ajeta o džihadu, uzvišeni Allah spominje hađ, propise hađa, obred hađa, hađ kao ibadet, kao temelj islama, kao ima islamski šart i tako dalje i tako. Zašto uzvišeni Allah suru u suri Bekare nakon džihada spominje spominje suru hađ? Subhanallah. Kažu islamski učenjaci, braćo, zbog toga što je hađ prvi trening i ispit borbenosti i žrtve. Hađ je prvi trening džihada. Hadž je prvi trening i ispit tvoje borbenosti. Hadž je prvi trening i ispit koliko si ti spreman da se žrtviješ za islam. Hadž je dokaz koliko si ti jak u namjeri da toliko težak i materijalno zahtjevan put i obred obaviš Allaha radi. Obaviš radi onoga kojeg ne vidiš radi onoga, radi toga što vjeruješ u gajb. Hadž je taj prvi ispit. Hadž je prvi dokaz tvoje čvrste i iskrene vjere. Hadž je prvi znak da si ti spreman na žrtvu, braćo moja draga i sestre. Hadž je to, onaj čovjek, iako ga je Allah stavio na kraj, kad, kad, kad znamo temelje Islama, hađ je zadnja islamska dužnost koju je čovjek dužan obaviti ako može, iako je kazano ako može. Ali hađi, iako je pečat svih naših ibadeta, iako je dokaz naše iskre i čvrste vjere, hađi je istinski pravi trening i po pitanju čovjekove materijalne i fizičke i mentalne i psihičke spremnosti i odlučnosti da se žrtvuje za Allaha Đaldešenuhu da zijarati njegovu kuću. To je dokaz da, o, da je on spreman žrtvovati sebe i u nečemu što se zove džihad kao instituciji Islama. I zato, subhanallah, braći i sese, hađ je temelj islama, šart islama. Ne možemo, braćo, mi pričati i govoriti o, o tome kako se leti i hoda po nebesima, kako se hoda po Marsu i kako se hoda po mjesecu, a mi najčešće ne znamo hodati po zemlji. Najčešće ne znamo hodati po zemlji. Subhanallah. Koliko ćemo naći muslimana koji, koji teorije razvijaju pred učenim ljudima, da se čovjek crveni što to sluša i što je tu u društvu. Ufati sebi riječ i pravo za riječ, pojma nema, Kur'an ne zna da čita. A razmeće se i fetvama, razmeće se i znanjem, razmeće se naslovima knjiga i tako dalje i tako dalje. Allah je še'nu, braćo moja draga i sveste, samom, samim postavljanjem ovih temelja Islama, šehadet, Jel šehadet lahko kazat? Jest. Jel da? Jest lahko kazat. Ešhedu en la ilaha ila Allah. Ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. A onda Allah jale še'nuhu kao drugi temelj Islama daje nešto malo teži. Da potvrdiš taj svoj šehadet. Dokaži ga. Šta je to? Namaz. Treba klanjat. Pa onda Allah jale še'nuhu. Hajde nekima i to lahko. A onda Allah kaže i treba još malo potvrdit. Pa daje još, vidite, sve stepenicu po stepenicu teži, Još malo teži. A šta je to? Post. Treba postit. Jeste. Treba postit, braćo i sestre. Pa onda Allah Đalešenuhu kaže, dobro, neki je i to lako. A da vidimo još da se pokažete. Treba dati iz džepa. Treba da sadaku iz ekevata. I onda na kraju kao pečat, kao vrhunac tvoje spremnosti. Da si ovladao, da kažemo, materijom i građom Islama. Allah propisuje hađ. A u isto vrijeme taj hađ kao posljednji peti temelj islama je ujedno i prva priprema za šesti temelj islama, a to je za džihad. Koliko si spreman pričati o nekim stvarima, koliko smo spremni da idemo duboko i još dublje i još dublje, a da zapravo ne znamo najosnovnije stvari. Nismo se braću ni u čemu dokazali. Šta to ima pravo da priča suprug supruzi, da joj priča o islamu, da joj vazi ako ona ne vidi od njega neke stvari? Kako babo ima pravo da odgaja svoje dijete, da mu, da mu, da, da mu daje savjet ako nije sam sebe po posavjetovao? Kulem fisekum vehlikum nara. Allah prvo kaže čuvajte sebe, pa onda porodice. Zašto? Pa zato što kako ćeš ti čuvat svoje dijete i ženu ako ne znaš sebe čuvat, ako nisi prvo sebe sačuvao. Zato Allah prvo kaže čuvajte prvo sebe. Nije to da, zbog toga što trebamo biti sebični pa prvo sebe čuvati svoje, svoju stražnicu nego zbog toga što nećeš znat, nemaš pravo, nemaš legitimitet, nemaš pravo da pričaš nekom ako nisi sam sebe dotjeru. I zato je, braćo, hađ, obred, temelj Islama, koji s jedne strane je kruna onoga ispred šehadeta, namaza, posta i zekijata, a s druge strane hađ je tek uvertira, uvod, trening, u neke nove, velike tvoje spremnosti da se žrtvuješ. Na tim stvarima se polažu ispiti. Čovjek priča koliko je braćo i sestre ljudi koji su u povijesti kada, kada uzmijemo malo kroz literaturu. Subhanallah, kako bilež imam tirmidi u svome, svoje hadijskoj zbirci, pa kaže uh, Kunna ma'an nabije sallallahu alaihi ve selleme jema hunaynin wa innal fi'atani lamuvel lijetani Subhanallah, bili smo sa poslanikom na ubici na Huneinu. Pa sam vidio da se ljudi razbježali oko poslanika. Pobjegli. Mu'mini muslimani, ashabi ostavili poslanika. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi sallam mi'ete ređul. A s poslanikom ostalo samo stotinu ljudi. To su teške, teške situacije. Poslanik nije ih ukorio. Poslanik naravno nije ih ukorio. Ali Allah dželle šanehu je spomenuo te ljude, odnosno spomenuo šta znači koliki je grijeh bježati sa bojnog polja. Nećemo sada o tome, ali ovo govorimo samo zbog toga što neki ljudi pričaju o džihadu, sanjaju o tome kako kako bi volili, a nisu subhanallahu spremni ustati na sabah ujutru. Nisu spremni otići u sedmici dana jednom u džemat, u džamiju. Nisu spremni najosnovnije stvari u islamu da rade. I zato, subhanallah, braćo i sestre, pogledajmo koliko je lijepih koliko je lijepih poruka iz, iz sure, iz sure Bekare. A inša Allahu ta'ala nastavit ćemo, nastavit ćemo inša Allahu ta'ala i sljedeći put uh, sa tematskim tefsirom sure Bekare. Molim Allaha dželle šanehu da nas uputi učvrsti na pravom putu, da se okoristimo, da ove stvari braćo i sestre uh, odma prihvatimo i da ako Bog da inshallahu taala bacimo se na praktiku. Brać, bacimo se na praktiku. Mi vrlo često muslimani izgledamo kao, s, e, kao univerza, što bi rekao jedan alim naš u Bosni, univerzalne sveznalice, a konkretne neznalice. Ne možeš ti naći čovjeka danas rijetko kojeg, od stotinu muslimana nećeš naći petorcu da ga vidiš da na sjelu šuti, progovori kad je mjesto da progovori, skonta svoje mjesto, e, s kim sjedi, s kim ima pravo da priča, kome o čemu može pričati nego vidimo svi o svemu znamo. Svi o svemu znamo. Atomsku fiziku, što bi rekao jedan, možemo predavati svakome. A kad treba nešto najkonkretnije, najosnovnije, onda bukvalne konkretne neznalice. I zato, braćo i sestre, uh, u islamu se uživa. Wallahi, u islamu se uživa. Islam je ljepota, islam je milost, islam je, islam je sav hajr, u islamu je sav hajr i, i sav rahmet, sva dobrota ovog i budućeg svijeta. Ali braćo i sestre, ima neki red. U, na, to, na putu tog islama bude nekad i poteškoća. Ne možeš preskakati lekcije. Ne možemo učiti, braćo moja draga, u nebeskim tijelima, a nismo naučili ništa o zemlji. Znači ima neki red kako šta treba raditi. I tako isto u nekim stvarima dokazivanja žrtve, borbe, ono, Hamasa i ostalo. Ima, braću i sestre, red preispitaj se koliko si ovi neki osnovni stvari savladao kod sebe. Koliko si to absor, absolvirao da nema potrebe da je to aksijom kod tebe, nema potrebe da više se vraćaš na to, da ponavljaš. To u pol dana i u pol noći znaš. To ti je lahko da radiš, to je osnovnije stvari. Pa onda idi, penji se stepencu po stepencu na teže i na, i na dalje. Molim Allaha da nas uputi učesti na pravom putu.